до Палермо. Находясь в кабине вертолета, Фред смотрел на бескрайнее бирюзовое море, окружающие островки размером с ноготь. Их было так много, что вряд ли у них имелись названия. «Вы скажете мне, куда мы летим? Черт вас дери!» В свое время... Когда он давал свои показания, Фреду часто приходилось летать на вертолетах ФБР. Чтобы запутать след, его каждые двое суток перевозили из одного графства в другое. Как только он мог подумать, что Том Квинт позволит ему свободно перемещаться с нормальными документами. Полное списание со счетов. С благословения Федерального бюро. Мечты, мечты. «Том, я вас в двадцатый раз спрашиваю, где мы?» Но Том молчал, и Фреду ничего не оставалось, как дождаться, пока они не приземлятся на едва расчищенной площадке. Островок был такой маленький, что, поворачиваясь вокруг своей оси, Фред мог видеть его очертания. В самой середине под навесом стояла бунгало, сбоку от которого виднелось нечто напоминающее холодильник, присоединенный к блоку питания. «Вы объясните мне, наконец, какого дьявола мы тут делаем?» «Я привез вас в вашу новую резиденцию», «Кончайте валять дурака! Где мы?» Честно говоря, я и сам не знаю. Поймите нас, Фред, Двенадцать лет мы только и делаем, что переселяем вас с места на место, а вы только и делаете, что засвечиваетесь. Вам даже удалось сбежать и вернуться в Штаты у нас под самым носом. Вы самый неудобоваримый раскаявшийся за всю историю. Вот мы и решили, что если вы не будете знать, где находитесь, то никто не сможет за вами сюда явиться. Посмотрите на это с положительной стороны. Никто за вами больше не следит, ничто вам не угрожает, нет ни соседей, ни тесноты». «То, что вы делаете, незаконно!» — возмутился Фред, осознав, наконец, что Том не шутит. «Незаконно? Это слово в ваших устах звучит странно, хотя вы правы. Но вы так долго ставили себя выше всяческих законов, что вот, пожалуйста, добились своего. Здесь все дозволено». Делайте, что душа пожелает. Раз вы такой поборник законности, напишите вашу собственную конституцию. Никто слова против не скажет. Издавайте свои законы, применяйте их, а потом нарушайте один за другим, если у вас имеется такая природная склонность. Создайте организованную преступность, объявите себя каподи тутти капи или даже абсолютным монархом. Творите, сколько хватит воображения. «Но это место, по крайней мере, принадлежит Соединенным Штатам Америки?» «Понятия не имею». «Я избавляю вас от пожизненного заключения в Райкерс. Тут никто ничего не сможет с вами сделать». «Том, я всего мог от вас ожидать, только не такой неблагодарности». «Сколько людей на свете все отдали бы, чтобы жить в подобном сказочном месте. Отшельник на необитаемом острове. Все об этом говорят, но кто хоть раз пережил такое, кроме Робинзона Круза?» Разве это не идеальное место для работы над великим американским романом? Фред снова покрутился вокруг себя, чтобы оценить размеры своего острова. За последние пять минут он не стал больше. Что-то подсказывало ему, что он часто будет это проверять. «Ну вот, а теперь мне пора вас оставить», — сказал Том. «Сдается, вы не захотите пожать мне руку». Он залез обратно в вертолет, и тот медленно растаял в лазурном небе. В воздухе остался легкий ветерок, пахнущий морской пеной, да великая тишина, которую лишь подчеркивал шорох прибоя. Фред сел у края воды, жалея, что не взял с собой ничего почитать. «Скоро ему приниматься за работу». I a lonesome old town when you're not around. I'm lonely. because I can not be. I never knew how much I miss you. But now I can plainly see. It's a lonesome old town. when you're not around. How I wish you'd come back to me. How I wish you'd come back. come back to me. And lost the town. Lost some, lost some more town. It's a lonesome old town.